Gentes, teman a su Señor, quien los creó a partir de un solo ser, Adán, y creó de él a su pareja, e hizo que de ambos surgieran y se diseminaran por la tierra multitudes de hombres y mujeres. Y teman a Alá, en cuyo nombre se reclaman mutuamente sus derechos y mantengan los lazos familiares. Ciertamente, Alá los observa en todo momento. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا Y cuando alcancen la madurez suficiente, den a los huérfanos sus bienes que ustedes custodian y no sustituyan lo malo que ustedes tienen por lo bueno que ellos poseen y no consuman sus riquezas añadiéndolas a las de ustedes apropiándose de ellas injustamente en verdad ello es un grave pecado وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا Y si temen no tratar con justicia a las huérfanas que tienen bajo su tutela, en lo referente a no concederles un máger apropiado en caso de querer casarse con ellas, no las desposen. Cásense entonces con otras mujeres lícitas que sean de su agrado, ya sean dos, tres o cuatro como máximo pero si temen no ser justos con todas ellas por igual cásense solamente con una o recurran a sus esclavas eso es lo más apropiado para evitar caer en la injusticia فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Y entreguen de buen grado a las mujeres que vayan a desposar su debido maher. Mas si ellas renuncian libremente a una parte de dicho maher, tómenla y disfrútenla sin nada que temer. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا Y no den los bienes que Alá les ha otorgado para su subsistencia a quienes no hacen buen uso de la razón ya sea porque despilfarran o por alguna incapacidad mental que padezcan y estén bajo su tutela. Pero alimentenlos y vístanlos con parte de sus bienes y háblenles con gentileza. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا Y observen de cerca a los huérfanos para comprobar su nivel de madurez mental hasta que alcancen la edad de casarse. Si entonces ven que son lo suficientemente maduros en el entendimiento de la religión y en su capacidad para administrar su dinero, denle sus bienes que ustedes custodiaban. No los consuman injustamente y con rapidez antes de que crezcan, para evitar tener que entregárselos llegada la edad. Quien sea rico, que se abstenga de tomar nada de esos bienes que custodia, y quien sea pobre, que tome solo para él lo justo y razonable. Y cuando entreguen a los huérfanos sus bienes, háganlo delante de testigos y Alá basta para llevar la cuenta de todo للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ۖ Tanto a los hombres como a las mujeres les corresponde en herencia una parte de lo que dejen sus padres y sus parientes cercanos, ya sea mucho o poco. Es una parte prescrita por Alá. واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا Y si también están presentes en la repartición de la herencia otros parientes que no tienen derecho a heredar, huérfanos y pobres, denles algo de ella antes de repartirla y háblenles con amabilidad. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا y que los tutores de los huérfanos se preocupen por ellos del mismo modo que lo harían por sus propios hijos si estos fueran pequeños y quedasen huérfanos y que teman a Allah y les hablen con buenas palabras.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 El hijo varón recibirá el doble de lo que reciba una hija, en el caso de haber hijos e hijas. Si el difunto solo tuviese hijas, dos o más estas recibirán dos tercios de la herencia repartidos entre ellas a partes iguales si tuviera solo una hija a ella le correspondería la mitad de la herencia los padres recibirán cada uno un sexto de la herencia en caso de que el difunto dejase algún hijo varón o mujer si no dejase ninguno los padres heredarían todo de modo que la madre recibiría un tercio y el padre el resto. Si el difunto tuviera algún hermano o hermana, la madre recibiría un sexto y el padre el resto, mientras que los hermanos no heredarían nada. Esta distribución debe realizarse tras el pago de las deudas y el cumplimiento del testamento que el difunto haya podido dejar escrito.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 او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم y a ustedes les corresponde la mitad de la herencia que dejen sus esposas si no tienen hijos. En caso de tenerlos, recibirán la cuarta parte de lo que dejen. Una vez saldadas las deudas y cumplidos los testamentos que haya podido dejar escritos. Y a ellas les corresponde la cuarta parte de lo que dejen si no tienen hijos. En caso de tenerlos, ellas recibirán la octava parte de lo que dejen una vez saldadas las deudas y cumplidos los testamentos que hayan podido dejar escritos. Si el difunto o la difunta no dejase ni hijos ni padres, pero dejase un hermano o una hermana de madre, cada uno recibirá una sexta parte. Si los hermanos o hermanas fueran más de dos, se repartirían entre ellos la tercera parte de la herencia una vez saldadas las deudas y cumplido el testamento que hubiera podido dejar escrito el difunto de manera que nadie salga perjudicado esto es un mandato de Allah, y Allah es omnisciente y tolerante ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم Estas son leyes de Allah. Quien obedezca a Allah y a su mensajero entrará en jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente y ese es el gran triunfo ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Mas quien desobedezca a Allah y a su mensajero y quebrante las leyes que él ha dictaminado entrará al fuego donde permanecerá eternamente y recibirá un castigo humillante. واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا Tomen el testimonio de cuatro hombres para aquellas de sus mujeres que cometan fornicación o adulterio. Si testifican en su contra, reclúyanlas en sus casas de por vida o hasta que Allah les procure una salida u otra sanción. واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما Y para aquellos dos de entre ustedes que realicen el mismo pecado, castíguenlos, pero si se arrepienten y se enmiendan, déjenlos. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم Alá acepta el arrepentimiento de quienes obran mal por ignorancia y se arrepienten poco después y los perdona. Y Alá es omnisciente y sabio. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما pero no perdona a quienes persisten en obrar mal por rebeldía hasta que se aproxima el momento de su muerte y se arrepienten cuando ya es demasiado tarde ni tampoco a quienes mueren rechazando la verdad hemos preparado para ellos un doloroso castigo ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Oh creyentes, no les está permitido heredar a las mujeres contra su voluntad como hacían antes del Islam. ni deben tratarlas con dureza para que les den parte del maher que les dieron a cambio de concederles el divorcio a menos que hayan cometido adulterio pues en este caso si sí pueden presionarlas para que les den el maher que les concedieron cuando las desposaron y trátenlas bien y si las detestan sean pacientes pues puede que detesten algo en lo que Alá ha depositado mucho bien وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا Y si quieres reemplazar a una esposa por otra, divorciando a la primera, y le diste a ésta una gran suma de dinero como mahar. No tomes nada de lo que le entregaste. ¿Lo tomarías sabiendo que cometes una injusticia y un claro pecado? ¿Y cómo podrían tomar algo de sus esposas tras haber estado íntimamente unidos y después de que ellas hubiesen recibido de su parte una firme promesa de que las tratarían bien o las dejarían libres de buena manera ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا Y no desposen a las mujeres que tuvieron sus padres, salvo si lo hicieron en el pasado, pues están perdonados por ello.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 esposas y las hijas de sus esposas que estén bajo su cuidado, así como las que no lo estén, si han consumado el matrimonio con sus esposas pero si aún no lo han consumado, no cometen ningún pecado si se casan con sus hijas.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 Esto es un mandato de Allah. Se les permiten el resto de las mujeres si les entregan unos bienes como maher con la intención de casarse con ellas, no para mantener con ellas relaciones ilícitas. Y ya que van a gozar de ellas en matrimonio, entréguenles el maher que les ha sido ordenado por Allah» no cometen ninguna falta si ambos acuerdan una cantidad distinta después de la estipulada, ya sea esta mayor o bien la mujer renuncia a una parte. En verdad, Alá es omnisciente y sabio. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم Y aquel de ustedes que no disponga de medios para casarse con mujeres creyentes libres, que se case con jóvenes creyentes de entre sus esclavas. Alá conoce perfectamente su fe. Provienen los unos de los otros y son iguales ante Alá en la religión. Y cásense con el permiso de sus amos y denle su máger como es debido y que sean decentes, no promiscuas ni de las que toman amantes. Y si después de casarse cometen adulterio, recibirán la mitad del castigo que les corresponde a las mujeres libres. Esto es para aquellos de ustedes que temen caer en la fornicación si no se casan. Pero es mejor para ustedes ser pacientes hasta que dispongan de los medios para casarse con mujeres libres. Y Alá es indulgente y misericordioso. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم Allah quiere aclararles lo que es lícito y lo que no quiere guiarlos hacia el camino de aquellos profetas y hombres virtuosos que los precedieron y quiere perdonarlos y Alá es omnisciente y sabio والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما Y Allah quiere perdonarlos mientras que quienes siguen sus pasiones quieren que se desvíen por completo del camino recto. Allah quiere que les resulten fáciles los mandatos de su religión, pues el hombre ha sido creado débil. ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Oh creyentes, no se apropien de los bienes ajenos de manera ilegal. mas si pueden comerciar entre ustedes de mutuo acuerdo. Y no se maten a ustedes mismos, ni se maten los unos a los otros causando su propia destrucción. Ciertamente, Alá es misericordioso con ustedes. Y a quien lo haga cometiendo así una transgresión y una injusticia, lo introduciremos en el fuego, y ello es fácil para Allah.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 في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا Los hombres son los responsables de proteger, guiar y velar por las necesidades de las mujeres, porque Alá ha favorecido al hombre por encima de la mujer para algunas actividades y porque ellos las mantienen con sus bienes. Consecuentemente, las mujeres virtuosas deben ser obedientes y deben proteger su honor y las propiedades del marido en la ausencia de éste como Alá les ha ordenado y a aquellas de quienes teman rebeldía y mala conducta porque se muestran arrogantes y no respetan a sus maridos cuando ellos no han cometido ninguna falta contra ellas amonestenlas primero no compartan el hecho con ellas si la medida anterior no las hace desistir y tomen medidas físicas como última opción y sin buscar lastimarlas pero si los obedecen no tomen medidas contra ellas en verdad Alá es excelso y grande y tomará represalias contra ustedes si las tratan injustamente. وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها إن اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا Y si temen que los esposos se separen, designen un árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella para que medien intentando buscar una solución. Si ambos quieren la reconciliación, Alá la facilitará. Ciertamente, Alá tiene conocimiento de todas las cosas y está informado de todo. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا Y adoren solamente a Allah y traten bien a sus padres, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los pobres, a los vecinos que sean sus familiares y a los que no lo sean a los compañeros de viaje a los viajeros y a los esclavos en verdad Alá no ama a los presuntuosos y arrogantes الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله Y tampoco ama a quienes son avaros. Ordenan a los hombres la tacañería y ocultan los favores que Alá les ha concedido. Y hemos preparado para quienes rechacen la verdad un castigo humillante. ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا Y tampoco ama a quienes dan caridad para que la gente los vea y los elogie mientras que no creen ni en Alá ni en el día de la resurrección. Y quien tome al demonio por compañero, qué pésimo compañero tiene. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ¿Qué daño les haría creer en Alá y en el día de la resurrección y dar en caridad de lo que Alá les ha proveído? Y Alá conoce bien quiénes son. Ciertamente Alá no es injusto con nadie en lo más mínimo y multiplicará cualquier buena acción y la retribuirá con una gran recompensa de su parte el paraíso ¿Y cuál será el estado de quienes rechazan la verdad cuando hagamos comparecer a un testigo de cada comunidad y hagamos que comparezcas tú, oh Muhammad, como testigo contra ellos?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 Ni vayan a las mezquitas en estado de impureza sexual hasta que se purifiquen con un baño completo, a menos que pasen por ellas solo para salir por otra puerta y no permanezcan en ellas. Y si estuvieran enfermos o de viaje, o viniese alguno de ustedes de hacer sus necesidades, o hubiesen tenido contacto sexual con sus mujeres y no encontrasen agua, Purifíquense con tierra limpia y pura, sacudiendo en ellas las manos y eliminando el exceso de tierra, pasando las manos por los rostros y frotándoselas a continuación. Ciertamente, Alá es benévolo e indulgente. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل ¿No has reparado, oh Muhammad, en cómo aquellos a quienes entregamos parte de las escrituras, la Torá, cambian el camino recto por el extravío y quieren que se desvíen de él? والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا Allah conoce perfectamente a sus enemigos y él les basta como protector y auxiliador من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا Hay judíos que tergiversan las palabras reveladas en la Torá, sacándolas de su contexto y dicen al mensajero Muhammad: Te oímos mientras que después dicen entre ellos y desobedecemos y le dicen óyenos y cuando se quedan a solas dicen ojalá no oigas nada y reina juegan con las palabras para burlarse de la religión y si dijeran oímos y obedecemos óyenos y concédenos tiempo o un respiro sería mucho mejor para ellos y más correcto. Pero Alá los ha expulsado de su misericordia debido a su rechazo a la verdad, pues no creen salvo unos pocos. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا Ustedes, judíos y cristianos, que han recibido las escrituras, crean en lo que hemos revelado a Muhammad y que confirma lo que ya tenían la Torá y el evangelio antes de que borremos las facciones de sus rostros y los volvamos hacia atrás o los expulsemos de nuestra misericordia, castigándolos como hicimos con los judíos que profanaron la ley del sábado. Y la sentencia de Alá siempre se ejecuta. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما Allah no perdona que se adoren a otros fuera de él a menos que se arrepientan y abandonen la idolatría pero perdona cualquier otro pecado a quien quiere y a quien adore a otros fuera de Allah estará cometiendo un gravísimo pecado الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ¿No has reparado, oh Muhammad, en quienes se elogian a sí mismos creyéndose los más virtuosos y puros? Mas Allah es quien enaltece y purifica a quien quiere por su virtud. Y nadie será tratado con injusticia en lo más mínimo. Mira cómo inventan mentiras contra Allah y eso basta como claro pecado. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ¿Acaso no has reparado en cómo aquellos a quienes concedimos parte de las escrituras, la Torá, creen en la brujería y la falsedad, mientras que dicen acerca de quienes rechazan la verdad que están mejor guiados que los creyentes? اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا Esos son aquellos a los que Alá ha expulsado de su misericordia. Y no encontrarás a nadie que pueda auxiliar a quien Alá prive de ella. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ¿O acaso poseen una parte del dominio de Alá? Y aunque así fuera, no darían a los hombres lo más mínimo. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً ¿O es que envidian a la gente por los favores que Alá les ha otorgado? Y ciertamente concedimos a los descendientes de la familia de Abraham la revelación y la sabiduría, así como un gran reino y entre ellos hay quienes creen en Muhammad y quienes lo rechazan apartándose de él. Y a estos últimos el infierno bastará para quemarlos. «Inna ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب En verdad, quienes rechacen nuestra revelación y las pruebas que hemos enviado entrarán en el fuego. Cada vez que se les abrace completamente la piel, la sustituiremos por otra nueva para que vuelvan a sufrir el castigo. Ciertamente, Alá es poderoso y sabio. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا y quienes crean y obren rectamente entrarán en jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente tendrán esposas purificadas y serán admitidos en una plácida sombra que se extenderá en el paraíso الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا Alá les ordena devolver a sus dueños lo que les hayan confiado y que, cuando juzguen a los hombres, lo hagan con equidad. Qué bueno es aquello a lo que Alá los exhorta. Ciertamente, Alá todo lo oye y todo lo ve. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر Oh creyentes, obedezcan a Alá, al mensajero y a quienes tengan autoridad sobre ustedes, siempre y cuando no se opongan a los mandatos de Alá. Y si discrepan en algo, remítanlo a Alá y a su mensajero, si de verdad creen en él y en el día de la resurrección. Esto es lo mejor para ustedes y la solución más correcta al final ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا No has reparado, oh Muhammad, en aquellos hipócritas que dicen creer en lo que te ha sido revelado, el Corán, y en lo que fue revelado con anterioridad a ti sin embargo quieren recurrir a la falsedad para juzgar entre ellos cuando se les había ordenado rechazarla y el demonio quiere desviarlos lejos de la verdad واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا Y si se les dice aproxímense a lo que Alá les ha revelado y sigan al mensajero ves cómo los hipócritas se apartan de ti con aversión فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا ¿Qué harán cuando les ocurra una desgracia como consecuencia de su rechazo a la verdad y de las acciones que ellos mismos han cometido? Entonces vendrán a ti jurando por Alá que solo pretendían el bien y la concordia cuando recurrieron a otros para que juzgaran sobre sus asuntos en vez de acudir a ti, oh Muhammad. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Allah conoce bien qué es lo que encierran sus corazones. Así que déjalos, no los castigues. Exhórtalos y háblales con palabras que los conmuevan. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Y no hemos enviado a ningún mensajero salvo para ser obedecido con el permiso de Allah. Y si hubiesen acudido a ti después de haber sido injustos consigo mismos y hubiesen pedido perdón a Alá y tú, Muhammad, hubieses pedido perdón por ellos, habrían hallado que Alá acepta siempre el arrepentimiento y que es misericordioso. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Por tu Señor que no creerán de verdad hasta que acudan a ti para que dictamines sobre sus discrepancias y acepten tu decisión sin reticencia alguna y se sometan a ella. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا y si les hubiésemos ordenado a dichos hipócritas que se matasen entre ellos de manera que los inocentes matasen a los culpables o que abandonasen sus hogares no lo habrían hecho salvo unos pocos y si hubiesen cumplido lo que se les ordenaba habría sido mejor para ellos y habrían fortalecido su fe واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما les habríamos otorgado una gran recompensa de nuestra parte ولهديناهم صراطا مستقيما y los habríamos guiado hacia el camino recto ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا Y quienes obedezcan a Allah y a su mensajero estarán en el paraíso en compañía de los profetas, los sinceros, los mártires y los virtuosos, a quienes Alá ha agraciado. Y qué excelente compañía. Tal es el favor de Alá. Y Alá basta como conocedor de quienes merecen su recompensa. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا Oh creyentes tomen precauciones contra sus enemigos y salgan a su encuentro en grupos sucesivos o todos juntos وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا Y hay quien se queda rezagado de entre ustedes para no luchar. Si les sobreviene una desgracia, dicen: Alá me ha agraciado al hacer que no estuviera presente entre ellos. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما Pero si reciben un favor de Allah, dirán con toda seguridad como si nunca hubiese existido entre ustedes y el afecto alguno y no lo uniese a ustedes el vínculo de la religión y buscase solamente los bienes terrenales.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 oprimidos que suplican? Señor, sácanos de esta ciudad de opresores e incrédulos y envíanos de tu parte a quien nos proteja y auxilie. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا Quienes creen con sinceridad luchan por la causa de Allah, mas quienes rechazan la verdad luchan por la causa del demonio, obedeciéndolo para sembrar la corrupción en la tierra.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 Mas ahora que se les prescribe luchar, un grupo de ellos temen a los hombres como debe temerse a Alá o incluso más, y dicen: Señor, ¿por qué nos has prescrito el combate? ¿por qué no lo aplazas para más tarde? Diles El disfrute de esta vida es temporal pero la otra es mucho mejor para quienes temen a Alá y no serán tratados con injusticia en lo más mínimo اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا La muerte los alcanzará donde quiera que se encuentren, aunque se hallen en una elevada torre fuertemente edificada. Y si les sucede algo bueno, los hipócritas dicen: Esto proviene de Alá. Pero si les sucede algo malo, dicen: Es debido a ti, Muhammad. Diles: Todo proviene de Alá. ¿Qué les pasa a esas gentes que apenas comprenden lo que se les dice? ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Todo lo bueno que te sucede a ti, hombre, proviene de la gracia de Allah, y todo lo malo procede de tus pecados. Y te hemos enviado, oh Muhammad, a los hombres en calidad de mensajero, y Alá basta como testigo. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا Quien obedece al mensajero está obedeciendo a Alá. Pero no eres el responsable, oh Muhammad, de quienes se desentienden y desobedecen, pues no te hemos enviado a ellos como guardián, sino para transmitirles el mensaje.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 Y Allah registra lo que maquinan por la noche. aléjate de ellos y no los temas y encomiéndate a Alá y Alá basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación ¿Acaso no meditan sobre el Corán? si no proviniera de Alá, hallarían en él numerosas contradicciones. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلاً Y si llega a sus oídos una noticia que puede afectar a la seguridad pública o puede provocar el miedo, la difunden, mientras que si la remitieran al mensajero de Alá y a quienes tuvieran autoridad sobre ellos, sabrían de su significancia quienes de entre ellos están más capacitados para investigarla. Y si no fuera por el favor y la misericordia de Alá sobre ustedes, habrían seguido al demonio, excepto unos pocos. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا Combate, pues, por la causa de Allah. Oh Muhammad, Solo eres responsable de ti mismo y alienta a los creyentes para que luchen contigo. Puede que Alá frene la violencia de quienes rechazan la verdad. Y Alá es mucho más poderoso y su castigo más severo. من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا Quien interceda por una buena causa obtendrá su parte de recompensa por dicha intercesión y quien interceda por una mala causa cargará con parte del pecado resultante de esta y Allah observa todas las cosas y tiene poder sobre todas ellas. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا Y si los saludan, respondan con un saludo mejor o al menos respondan al saludo en verdad Allah tiene en cuenta todas las cosas الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا Allah no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él ciertamente los reunirá a todos el día sobre el cual no hay duda el día de la resurrección ¿y quién es más veraz que Allah? فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Oh creyentes ¿Por qué están divididos en dos grupos con respecto a los hipócritas? Alá ha hecho que regresen a la incredulidad por lo que han cometido por desafiar y desobedecer al profeta. ¿Es que quieren guiar a quien Alá ha extraviado por rechazar la verdad? Y no podrás guiar a quien Alá ha desviado del camino. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا Los hipócritas desean que renieguen de su creencia, como ellos mismos han hecho, para que sean como ellos. No los tomen, pues, por aliados y protectores hasta que emigren sinceramente por la causa de Allah pero si no lo hacen y se vuelven abiertamente hostiles aprésenlos y ajusticienlos allí donde los encuentren y no tomen de entre ellos ni protectores ni auxiliadores الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا Pero no luchen contra quienes se alíen con gentes con las que ustedes mantienen un acuerdo de paz o contra quienes lleguen a ustedes con el corazón apesumbrado por tener que luchar contra ustedes o contra su propia gente. Si Allah hubiera querido, les habría dado poder sobre ustedes y los habrían combatido. Mas si se mantienen al margen, no los combaten y les proponen la paz, entonces Alá no permite que tomen acciones contra ellos. فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا Encontrarán a otros que desean gozar de seguridad entre ustedes haciéndose pasar por creyentes y entre los suyos adorando lo que ellos adoran cada vez que son puestos a prueba se hunden más en la incredulidad mas si no se mantienen al margen ni les proponen la paz ni dejan de combatirlos apresenlos y ajustícienlos allí donde los encuentren contra estos sí que les hemos concedido una clara autorización para combatirlos وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه مؤمنه فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله Un creyente no debe matar a otro creyente a menos que sea por error. Y quien mate a un creyente por error deberá liberar a un esclavo creyente y entregar una compensación económica a la familia del fallecido, a menos que ésta renuncie a ella. Si el fallecido fuera creyente, pero de un pueblo enemigo, quien lo mató por error deberá liberar a un esclavo creyente, pero no pagará compensación alguna. Si el fallecido perteneciera a un pueblo con quienes mantienen un pacto, quien lo mató deberá entregar una compensación económica a la familia del fallecido y liberar a un esclavo creyente. Y quien no disponga de medios para ello, deberá ayunar dos meses consecutivos para obtener el perdón de Allah. Y Allah es omnisciente y sabio. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما Pero quien mate a un creyente de manera deliberada y no se arrepienta, tendrá como retribución el infierno, donde permanecerá eternamente, y caerá sobre él la ira de Alá, y será expulsado de su misericordia.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 En verdad, junto a Allah hay muchos más beneficios y botines. Ustedes también fueron incrédulos como ellos con anterioridad, pero Alá los agració con la fe. Así que cerciórense antes de combatir contra un creyente. Ciertamente, Alá está bien informado de lo que hacen. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما Los creyentes que permanezcan en sus hogares y no salen a combatir por la causa de Allah salvo quienes sufren un impedimento físico y están excusados como el enfermo, el ciego y el cojo, no pueden compararse con quienes luchan por su causa con sus bienes y sus vidas. Alá ha favorecido a estos últimos y los ha ensalzado por encima de quienes permanecen en sus hogares, y a todos les ha prometido el paraíso. Pero Alá ha favorecido a quienes combaten por encima de quienes se quedan en sus hogares, concediéndoles الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا Cuando los ángeles tomen las almas de quienes hayan sido injustos consigo mismos por no haber emigrado con los creyentes y haber permanecido con quienes rechazaban la verdad, les dirán: ¿Qué les sucedió? ¿Por qué no apoyaron la causa de Alá? Responderán: Estábamos oprimidos en la tierra y no podíamos practicar la religión. Los ángeles les dirán: ¿No era la tierra de Alá lo suficientemente vasta como para que pudieran emigrar? Mas morarán en el infierno y qué pésimo destino. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا Con la excepción de los realmente débiles de entre los hombres, mujeres y niños que no encontraron la manera de emigrar. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا A estos Allah los perdonará y Allah es benévolo e indulgente. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله Y quien emigre por la causa de Allah encontrará por la tierra muchos lugares donde resguardarse y sustento en abundancia. Y a quien abandone su hogar para emigrar por la causa de Allah y de su mensajero y lo alcance la muerte, su recompensa correrá a cargo de Allah. Y Allah es indulgente y misericordioso. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا y no cometen ningún pecado si cuando se encuentran de viaje acortan sus rezos ante el temor de que los ataquen quienes rechazan la verdad quienes niegan la verdad son ciertamente sus enemigos declarados واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولتات طائفه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 Cuando finalicen las postraciones, que quienes hayan rezado se sitúen detrás y recen contigo quienes aún no lo han hecho tomando precauciones y portando sus armas. Quienes rechazan la verdad quisieran que descuidaran sus armas y sus enseres para lanzarse sobre ustedes en un solo ataque.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 Pero cuando estén a salvo, recen a Alá como les ha ordenado, con devoción y recogimiento y respetando todas las obligaciones. En verdad, los rezos han sido prescritos a unas horas determinadas. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما Y no flaqueen en la persecución del enemigo. Si sufren desgracias, ellos también las sufren como ustedes. Pero ustedes anhelan de Alá lo que ellos no anhelan, el paraíso. Y Alá es omnisciente y sabio. انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما Te hemos revelado el libro el Corán con la verdad, oh Muhammad. para que juzgues entre los hombres según lo que Alá te ha enseñado y no defiendas a quienes se traicionan a sí mismos ocultando la verdad y mintiendo sobre ella y pide perdón a Alá en todas las situaciones ciertamente Alá es indulgente y misericordioso ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما Y no defiendas a quienes se traicionan a sí mismos. Allah no ama al traidor pecador. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا Los hipócritas ocultan a los hombres sus malas acciones, pero no pueden ocultárselas a Allah pues él está con ellos a través de su conocimiento cuando conspiran por la noche con palabras que no son de su agrado y el conocimiento de Alá abarca todo lo que hacen جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا Algunos de ustedes los defendieron en esta vida Pero ¿quién los defenderá ante Allah el día de la resurrección? ¿Quién los protegerá? ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما Quien obre mal o sea injusto consigo mismo por sus malas acciones y busque después el perdón de Allah hallará que Allah es indulgente y misericordioso. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما Y quien peque lo hará en prejuicio propio y Allah es omnisciente y sabio ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا Y quien cometa una falta o peque y culpe a un inocente de su pecado cargará con su calumnia y con un pecado flagrante ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ۖ وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً y si no fuera por el favor y la misericordia de Allah sobre ti, oh Muhammad, un grupo de ellos quienes se traicionan a sí mismos te habría desviado de la verdad. Pero solo se desvían ellos mismos y no podrán perjudicarte en nada. Y Allah te ha revelado el Corán y la sabiduría y te ha enseñado lo que no sabías. El favor que Allah te ha concedido es inmenso. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما La mayoría de las conversaciones privadas no aportan ningún bien, a menos que alguien promueva la caridad, una buena acción o la reconciliación entre los hombres. Y a quien así actúe, buscando la complacencia de Allah, le concederemos una gran recompensa. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا y a quien contradiga al mensajero y se oponga a él después de habérsele mostrado la verdad y no siga el camino de los creyentes lo dejaremos que prosiga en el camino que ha tomado y haremos que arda en el infierno y qué pésimo destino ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Ciertamente, Allah no perdona que se adoren a otros fuera de él pero perdona el resto de los pecados a quien quiere. y quien adore a otros fuera de Alá se habrá extraviado lejos de la verdad. Los idólatras no invocan sino a deidades femeninas en vez de invocarlo a él, y no invocan más que al demonio un constante rebelde. Alá lo expulsó de su misericordia y el demonio juró Seduciré a un grupo determinado de tus siervos ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ۖ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا Los extraviaré. Despertaré en ellos falsos deseos y esperanzas. Les ordenaré realizar cortes en las orejas del ganado para marcar los animales destinados a los ídolos como ofrendas, como hacían antes del Islam y les mandaré cambiar la creación de Alá. Y quien tome al demonio por protector y aliado será un claro perdedor. El demonio les hace falsas promesas y despierta en ellos falsas esperanzas. Mas lo que promete el demonio no es sino puro engaño. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا Esos quienes sigan al demonio morarán en el infierno y no encontrarán la manera de escapar de él. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا Y haremos que quienes crean y obren con rectitud entren en jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente. La promesa de Alá es cierta. ¿Y quién es más veraz que Alá? ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا La aceptación de la religión y el logro del éxito no depende de sus deseos ni de los deseos de quienes recibieron las escrituras, judíos y cristianos. Quien actúe mal será castigado por ello y no hallará fuera de Alá ningún protector o auxiliador. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا Y quien obre rectamente, sea hombre o mujer, y crea en Alá y en lo que ha revelado, entrará al paraíso y no será tratado injustamente en lo más mínimo. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ¿Y quién es mejor en la religión que quien somete su voluntad a Alá y realiza buenas acciones sinceramente por su Señor y sigue el monoteísmo puro de Abraham? Y Alá tomó a Abraham como uno de sus siervos más queridos Y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra y el conocimiento de Allah abarca todas las cosas. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما Te preguntan, oh Muhammad, acerca de asuntos legales relacionados con las mujeres. Diles: Allah les instruye al respecto y acerca de lo que el libro el Corán les revela sobre las jóvenes huérfanas con las que quieren casarse sin darles la parte del majer y de la herencia que les corresponde y acerca de los niños débiles y oprimidos y les ordena ser justos con los huérfanos y todo bien que hagas será del conocimiento de Allah وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا Y si una mujer teme que su marido pierda interés en ella o la rechace porque ya no se siente atraído por ella no comete ninguna falta como tampoco su marido si ambos llegan a un acuerdo para evitar el divorcio y continuar viviendo juntos a cambio de que ella renuncie a parte de sus derechos. Y el acuerdo es lo mejor. A pesar de que el ser humano tiende por naturaleza a quererlo todo y a no ceder nada. Mas si hacen el bien tratando bien a sus esposas y temen a Alá evitando ser injustos con ellas, sepan que él está bien informado de lo que hacen y los recompensará por ello. تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما y jamás podrán ser justos con sus mujeres por igual en lo referente a sus sentimientos, aunque lo intenten con todas sus fuerzas. No se inclinen demasiado hacia una de ellas descuidando a otra. Mas si las tratan con equidad en todo aquello que esté en sus manos y temen a Alá, sepan que entonces Allah es indulgente y misericordioso. وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما Y si ambos se separan finalmente mediante el divorcio, Alá colmará a cada uno con su favor.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 Y ciertamente, ordenamos a quienes recibieron las escrituras con anterioridad, así como a ustedes, que temieran a Alá obedeciendo sus mandatos y alejándose de lo que les prohíbe. Pero si rechazan la verdad, a él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Alá no tiene necesidad de nadie y es digno de toda alabanza. Y a Alá pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y a Alá basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين وكان الله على ذلك قديرا Si él quisiera, los haría desaparecer, oh gentes, y pondría a otros en su lugar.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 Tanto si aquel en contra de quien dan testimonio es rico como si es pobre, no intenten favorecerlo por compasión, pues Alá es su mejor protector en ambos casos. No sigan pues sus propios deseos, de lo contrario caerían en la injusticia y si modifican el testimonio o se niegan a darlo Allah está bien informado de lo que hacen Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا Oh creyentes, crean en Allah, en su mensajero, en el libro que le reveló y en los libros que reveló con anterioridad. Y quien no crea en Allah, en los ángeles, en los libros revelados, en sus mensajeros y en el día de la resurrección se habrán extraviado lejos de la verdad. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Ciertamente, quienes crean y renieguen después de su creencia, vuelvan a creer y a renegar de su fe, y persistan en su rechazo a la verdad hasta que les llegue la muerte, no obtendrán el perdón de Allah, ni serán guiados hacia el buen camino. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما Y anuncia a los hipócritas, oh Muhammad, que recibirán un castigo doloroso. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا Esos que toman a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados en vez de tomar a los creyentes. Es que esperan conseguir poder, honor y gloria cuando todo ello pertenece a Allah وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Y está escrito en su libro, el Corán, que si escuchan a unos negar las leyes de Allah o burlarse de ellas, no deben permanecer en su compañía hasta que cambien de conversación. De lo contrario, serían como ellos. Y ciertamente Alá reunirá en el infierno a todos los hipócritas e incrédulos. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Esos que están a la espera de lo que les acontece si obtienen una victoria de parte de Allah dicen para participar del botín y del triunfo ¿Acaso no estábamos con ustedes? Pero si quienes consiguen una victoria son aquellos que rechazan la verdad les dicen ¿Acaso no los ayudamos engañando a los creyentes hasta que pudieron derrotarlos y los protegimos de ellos? Alá juzgará entre ustedes y ellos el día del juicio final y no concederá nunca el triunfo final sobre los creyentes a quienes rechazan la verdad. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا Los hipócritas pretenden engañar a Alá mostrando la fe y ocultando en su interior la incredulidad. Pero es Alá quien los engaña, haciendo que persistan en su extravío hasta el día de la resurrección. Cuando se levantan para rezar, lo hacen con pereza, solo para que la gente los vea, y apenas glorifican a Alá. مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا titubean entre los unos, los creyentes, y los otros, quienes rechazan la verdad, sin pertenecer a ninguno de ambos grupos. Y no podrás hallar la manera de guiar a quien Alá extravía por negar la verdad. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Oh creyentes No tomen a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados en vez de a los creyentes. ¿Acaso quieren dar a Alá un claro argumento en contra de ustedes? Los hipócritas estarán en lo más profundo del fuego y no podrán encontrar quien los auxilie. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما con la excepción de quienes se arrepientan, se enmienden realizando buenas obras, se aferren a Alá y sean sinceros en su fe en Alá, abandonando toda hipocresía, pues esos estarán con los creyentes. Y Alá concederá a los creyentes una gran recompensa. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما ¿Para qué iba Alá a castigarlos por sus ofensas pasadas si ahora son agradecidos y creen en él? Y Alá es agradecido con sus siervos cuando lo obedecen y conoce todas las cosas. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما A Allah no le agrada que se hable mal contra alguien en público, excepto si quien lo hace ha sido víctima de una injusticia, y éste manifiesta abiertamente la ofensa recibida e invoca a Alá para que castigue a quien se la ha causado. Y Alá todo lo oye y todo lo sabe. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا tanto si hacen una buena acción públicamente o en secreto, como si perdonan una injusticia que hayan sufrido. Hallarán su recompensa junto a Alá. Y Alá es benévolo y todopoderoso. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا Ciertamente, quienes no creen en Alá ni en sus mensajeros y pretenden hacer una distinción entre la fe en él y en aquellos y dicen creer en algunos de los mensajeros mientras que rechazan a otros y quieren tomar un camino entre la fe y la incredulidad. Esos son quienes realmente rechazan la verdad. Y hemos preparado para ellos un castigo humillante. والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما Y quienes creen en Allah y en sus mensajeros y no hacen distinción entre ninguno de ellos obtendrán su recompensa Y Alá es indulgente y misericordioso. يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا Los judíos te piden que hagas descender sobre ellos un libro del cielo. Y pidieron a Moisés algo aún más grave, pues le dijeron: Haz que podamos ver a Alá con claridad. Entonces fueron fulminados por un rayo debido a su injusta petición. Después adoraron el becerro tras haber presenciado claros milagros, así como pruebas de la unicidad de Alá. Y a pesar de ello, los perdonamos una vez los inocentes cumplieron la orden de Alá de matar a los culpables. Y concedimos a Moisés una clara autoridad. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا Y elevamos el monte sobre ellos en señal de amenaza para que cumplieran el pacto que habíamos concertado con ellos y les dijimos entren a la ciudad postrándose humildemente y les dijimos no violen la ley del sábado y tomamos de ellos un firme compromiso فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا Y Alá los expulsó de su misericordia por quebrantar su compromiso, por rechazar los milagros y las pruebas de Alá, por matar a los profetas sin justificación alguna y por decir al profeta Muhammad: Nuestros corazones no comprenden tus palabras. Es Alá quien los ha sellado porque negaban la verdad, pues solo creían unos pocos. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما Y también por rechazar la verdad y decir sobre María una gran calumnia al acusarla de fornicación. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا Y por decir burlándose, hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el profeta de Alá. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo creer. y quienes discrepan sobre ello están llenos de dudas. No tienen ninguna certeza y tan solo se apoyan en conjeturas, pues con toda seguridad no lo mataron. Allah lo ascendió a él en vida y Allah es poderoso y sabio. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا Y quienes escribieron las escrituras creerán en Jesús antes de su muerte, cuando regrese al final de los tiempos. Y el día de la resurrección testificará contra quienes mintieron acerca de él y decían que era el hijo de Dios o de Alá y a favor de quienes creyeron en él. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا Y prohibimos a los judíos muchas de las cosas buenas que antes tenían permitidas por haber sido injustos y haber apartado a muchos del camino de Alá. واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما y por aceptar los intereses de la usura cuando se les había prohibido en la Torá y por apropiarse ilegalmente de los bienes ajenos y hemos preparado para quienes de ellos rechazan la verdad un doloroso castigo لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما Sin embargo, aquellos que tienen un conocimiento profundo de entre ellos, así como los creyentes, tanto quienes emigraron como quienes lo acogieron en Medina, creen en lo que te ha sido revelado oh Muhammad y en las escrituras que fueron reveladas con anterioridad y a quienes realizan el salat entregan el asaque y creen en allah y en el día de la resurrección les concederemos una gran recompensa أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا Y ciertamente te hemos transmitido el mensaje, oh Muhammad, al igual que hicimos con Noé y con los profetas que lo sucedieron. Y transmitimos el mensaje a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus de Israel, a Jesús, a Job, a Jonás, a Aarón y a Salomón y otorgamos los salmos a David ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك Y te hemos contado la historia de algunos de los mensajeros que enviamos y de otros no. Y Allah habló a Moisés directamente. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما Hemos enviado mensajeros como portadores de buenas noticias a quienes los siguieran y como amonestadores a quienes los desobedecieran para que tras su llegada los hombres no tuvieran ninguna excusa ante Allah por no haber seguido su religión y Allah es poderoso y sabio لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا Y si te desmienten, oh Muhammad, no te preocupes. Alá da fe de que te ha revelado el Corán y desvíen a los hombres del camino de Allah se habrán extraviado muy lejos de la verdad Ciertamente Alá no perdonará ni guiará hacia el camino de la salvación a quienes rechacen la fe y actúen injustamente persistiendo en la incredulidad الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا Solo los guiará hacia el camino que conduce al infierno, donde permanecerán eternamente.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 Crean pues en él. Es mejor para ustedes. Y si no lo hacen, su incredulidad no perjudicará en nada a Alá, pues a él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Alá es omnisciente y sabio.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 El Mesías Jesús, hijo de María, no es sino un mensajero de Alá a quien creó a partir de la palabra sé, transmitida a María a través del ángel Gabriel, y un soplo de vida creado por él. Crean pues en Alá y en todos sus mensajeros y no digan que Alá es parte de la Trinidad es mejor para ustedes que abandonen tal idea Alá es un Dios único alabado sea está muy por encima de tener un hijo suyo es todo cuanto existe en los cielos y en la tierra y Alá basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا El Mesías no encuentra indigno ser un siervo de Alá, como tampoco menosprecian serlo los ángeles allegados a él. Y todos aquellos que menosprecian adorar a Alá y se muestren altivos serán reunidos para comparecer ante él el día de la resurrección. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا quienes crean y obren rectamente recibirán la recompensa de Allah y él los agraciará todavía más Pero quienes desdeñen ser siervos de Alá y se muestren altivos, recibirán un castigo doloroso y no hallarán quien los proteja o auxilie fuera de Alá.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 فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم Te piden que dictamines sobre la herencia de quienes mueren sin dejar ni padres ni hijos. Oh Muhammad, diles: Alá les decreta lo siguiente al respecto. Si un hombre muere o no tiene hijos ni padres, pero tiene una hermana de padre y madre o del mismo padre, ésta heredará la mitad de lo que deje. Si la difunta es la hermana y no deja hijos ni padres, su hermano heredará todo. Si el difunto tiene dos hermanas, éstas heredarán dos tercios de lo que deje en herencia. Y en el caso de tener hermanos y hermanas, a cada hermano le corresponderá el doble de lo que reciba una hermana Así aclara Alá sus preceptos para que no se extravíen. Y Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas.